Запис 6 1. Здравей! 2. Здрасти! 3. Как се казваш? 4. Аз съм Дани. 5. Приятно ми е. 6. А ти?